كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد Mi smo počeli prošli put govoriti o Isa alaihi salatu wasalam. Dakle, između ostalog, Isa je alaihi salatu wasalam je rođen u Bejtu Lahm ili po domaćim jezicima rečeno kako? Betlehem. E, dakle, hebrejski ili lugale ibrije i arabije, dakle, ima puno sličnih onaj, termina i ono se može primi, odnosno može primijeniti razliku onaj koji se druži sa jednim sa drugim jezikom. Dakle, u Bejtul Mahdisu, a Vehbinu Mnebih kaže da je rođen u Egiptu, kada je Merijem, ali je slatu selam otputovala sa Jusufom, Ibn Jakubom, Nadžarom, to jeste e, stolarom, jašući magarca, međutim, ova predaja nije vjerodostojna. Vehb ibn Munebih kaže, ibn Munebih kaže, kada se rodio Isa a.s. kipovi su popadali na istoku i na zapadu zemlje. Šetani su se prepali pa su upitali blisa šta se desilo, kaže danas je rođen Isa. Kaže pa su šetani otišli da vide Isa a.s a oko njega okružili ga, okružili ga njega i nju meleci. Kaže, te, te večeri, odnosno toga dana, pokazala se velika zvijezda na nebesima, pa je perzijski kralj zapitao svoje vračare o čemu se radi. Kažu, ovo je vrijeme rođenja velikog čovjeka. Kaže, pa je poslao svoje zaslanike, a sa njima je poslao hedije i poklone za Isu, ali i Kada, dosli, kada su došli u Šam, upitao ih je vladar Šama zbog čega ste došli, kada je došli smo zbog toga i toga. Pa je onda vladar Šama upitao svoje sluge o čemu se radi, kaže rođeno je takvo i takvo dijete i progovorilo je u Bešici. Pa je onda donio odluku pred svima njima da se Isa to a.s. ubije. Kaže, pa su ovi perzijanski zastanici otišli, našli Merijem, dali djetetu onaj poklone i obavijestili je da će E, namjesnika, odnosno da će vladar Šama htjeti da ga ubije. Kaže, pa je onda odlučila se da ode sa njim prema Egiptu i tamo je ostala 12 godina. A onda je nakon toga po nju došao Jusuf Enadžar, njen e, dajđić, i vratio je u Bejtel Lahm, odnosno Bejtel Mahdis. Dok su boravili u Egiptu, a on je još bio dijete, siromasi i potrebni su se dakle, zbrinjavali kod jednog čovjeka, on ih je hranio i poio. Kaže, pa je nestalo nekakvih para, neko je ukro. Pa su pitali od jednog do drugog ko je, niko nije priznao, a onda je Isa, ali istatu selam, prišao jednom slijepom i jednom invalidu. I kaže ovom slijepom, digne ovog invalida na leđa i nosi ga odavde. Kaže, ne mogu. Kaže, kad ste mogli zajedno krast pare, možete i odavde, kaže, otići. Kaže, pa su pare vratili, a narod se, kaže, začudio kako Isa kao dijete može da zna te stvari. Zatim, kod istog tog čovjeka je nestalo pića, a pili su vino. Nestalo je pića, iako je bilo hrane, pa Isa, ali se selam, prošao, pošao svojom rukom preko grlića, onaj, e, kako se tu kod nas kaže, vrčeva, preko grlića vrčeva onda kako bi kraj, kraj vrča pro, prošao, vrč se ispunio vinom. Kaže, pa se još više začudili njegovim postupcima. Isa alaih sallatu wasalam, Allah mu kao djet dao mu džize. Dok se rodio, odmah progovorio. Prošli put smo govorili da je kada je onaj progovorio glas ispod Merijem, rekli smo da je postoji razilaženje. Mu Fesir kaže da je Isa, drugi kaže da je Džibril, tačnije da je Džibril. Zatim je progovorio kad ga je njegova mati donijela u povoju pred narod, to je Benu Israil, to jeste pred jevreje. Od Vahaka se prenosi da Ibn Abbas rekao Isa Ibn Merijem, nakon što je prvi put progovorio, zašutio je, nije progovorio sve do vremena do Allah subhanahu wa ta'ala ne daje djeci da progovore. A onda mu je Allah nakon toga e, podario mudrost i razgovetan govor. Ali su ga jevreji, odnosno jevreji ga nisu ostali na miru, niti njega, njegovu majku, njega su nazivali kopiletom, a nju rospijom. Allah Đelšanuhu kaže وَبِ كُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانَ نَظِيمَ a zbog njihova kufra, nevjerstva i riječi izmišljenih ili velike izmišljotne o Merijem. Tako je okarakterisao Allah subhanahu wa ta'ala jer su oni vrijeđali poslanika i njegovu dobru robkinju, to jeste Merijem, alaiha salatu wasalam. Također od Ibn Abbas se prenosi da je Isa alaih salatu wasalam u djetinstvu vidio mnoge stvari, i činio mnoge stvari. Primjećivo i govorio i pričao. Pa su, kaže, jevreji to zloupotrijebili, a onda su se, dakle, između sebe dogovarali kako da ga odvoje i da ga odvoje njegove majke i da ga ubiju. A onda je ona odlučila se da pobjegne sa njim u Egipat, kao što sam malo prije spomenuo. Allah Đelšanu kaže وَجَعَلْنَا بَنَ مَرِيمَ وُمَّهُ آيَةً وَأَبَيْنَهُمَا إِلَى رَبَّةٍ ذَاتِ قَرَانٍ وَمَعِينٍ a onda smo sina Merijemina i njegovu majku učinili kao dokazom i onda smo ih sakrili rabove. Rabove u arapskom jeziku je uzignuti dakle, dio ili nekako brdešte tamo gdje su otišli da žive. Kada Isa doživio 13. godinu, u nekim predajama 12. godinu, vratio se iz Egipta u Iliju, to jeste mjesto gdje je živio, boravio, a živio nije, nije imao stalnova mjesta. Došao je po njega e, Merijemin Dajđeć Jusuf, a Jusuf kod nas je poznat kao šta? Josip, tako, tako ga spominju, tako ga citiraju. I vratio ih je iz Egipta. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala, kada je odrastao, poklonio mu je ili podario mu je, objavio mu je Inđil i Tevrat. Podario mu je oživljavanje mrtvi, podario mu je da liječi bolesne i dao mu je da zna mnoge gajb stvari. Znao je šta kriju po svojim kućama, znao je šta ostavljaju po svojim ostavama, a kada god bi ih obavijestio, oni bi se prepali, odakle njemu znanje o tome. Ebu Zura Dimeški kaže, prenosi nam Abdullah ibn Saleh, kaže, čuo sam od Muavi ibn Saleha od ljudi koji su njemu prenijeli, Tevra se spustio Musau šeste noći mjeseca Ramazana. Zebur se spustio Davudu 12. noći mjeseca Ramazana, i to često 82 godine nakon te vrata. Inđil se spustio i sa Isau sinu Marijeminu 18. 18. noći Ramazana. 1050 godina nakon Inđila, a Allah te bar kvetala je objavio Muhammedu s.a.v. Furkan 24. noći od mjeseca Ramazana. jeste. Ebu Huzefe od Isaka prenosi od Ibn Biša, Isaka Ibn Biša sa Seneda od Keab al-Ahbara, Vehba Ibn Munebriha, Ibn Abasa i Selman al-Farsija. Mnogi hadise, kaže, koji se pomiješali, ali sva njihova značenja, svi ti hadise, kaže, sročili u jednu priču. Kada Isa, sin Merjemin, poslan Benu Israilu, došao im je sa jasnim dokazima među munafike i kjafire od Benu Israila. Pa se, kaže, jedni čudili, a drugi su izigravali sa onim što bih im rekao. Pa bi se između sebe ismijavali, govorili šta je ta i ta je pojao juče. A u prisustvu Isa Ali Islatu Veselam, kaže, kaže Isa bih ga bavijestio šta je u svojoj kući i za zidova niko ne zna. A Isi Isa Allah te bar kotala dao da zna određene stvari gajba. Kaže, pa bi vjernicima takve njegove riječi povećala iman, a kjafirima i munaficima sumnju i kufr. Isa ali sato selam nije imao kuće. Nigdje nije boravio, nego je hodao po zemlji. Nije imao mjesta gdje bi prespavao, osim gdje ga onaj zatrefi ili potrefi noć. Prvog mrtvog je oživio jednog dana kada je prošao kraj žene koja je sjedla kraj kabura svoje kćerke plačući, pa je rekao, šta ti je ženo? Kaže, umrla mi je kći, a dala sam kraj svome gospodaru zavjet da ne odim sa ovoga mjesta dok ne osjetim ono što je osjetila ili dok mi je Allah ne proživi ili oživi. Kaže on njoj, hoćeš li ostaviti ovo mjesto ako ti je ja oživim? Kaže, hoću. Kaže, Isa je klanio dva rekiata, onda je sjeo pored kabura i rekao, o ti ta i ta, ustani sa dozvolom milostivog, izađi. Kaže, pa se kabur otvorio. Zatim je drugi put pozvao pa je rekao, izađi iz, iz kabura uz Allahovo dopuštenje kaže, pa se kabur protresu. A treći put kad je rekao izađi, ona je, kaže, izašla tresući sa glave prašenu. Kaže o Isa, ali islatu selam, što si zakasnila, što sam te tri puta morao zovniti? Kaže, kad sam prvi put čula, čula poziv, Allah mi je poslao Meleka, pa mi je vratio moj lik i oblik, jer se pošao raspadati u kaburu. Kada mi je došao drugi glas, vratila mi se duša, a kada je došao treći glas, pomisla sam da je sudni dan, pa sam osjedla i obrve i trepuše i svaka dlaka na mom tijelu. Kaže da se okrenula svojoj majci i rekla, majko, šta te je, kaže, navelo na to da osjetim smrt dva puta? Ja, majko, strpi se i nadaj se Allahove nagradi, nema, kaže, potrebe, nemam potrebe za dunjalkom. A ti, kaže, Allahov ruhu, i njegova riječ, zamoli svoga gospodara i moga gospodara da me vrati na ahiret i da mi olakša kabur i patnju, odnosno smrt i kabursku patnju. Kaže pa je zamolio Allaha, pa je Allah subhanahu wa ta'ala ponovo uzeo život. Također, spominjali smo nekad prije, da su Benu Israel tražili od njega da oživi sama Ibn Nuha. Pa je, kaže, Isa alaih salatu zamolio Allaha, a onda je Allah proživio sama Ibn Nuha, pa im je on govorio o stvarima koje se dešavalo u njihovo vrijeme i o lađi kako su plovili i kako su dakle završili. Allah Đelešanu kaže i kada Allah reče, dakle u prijevodu značenja, i kada Allah reče o Isa sine Merjemin, spomeni moje blagodati prema tebi i tvojoj majici, kad, kad sam te podržao sa Ruhul Hudusom, kad si razgovarao sa ljudima dok si bio još u Bešci, a i kad ostariš, podučio sam te knjizi, knjizi mudrosti, te vratu i inđilu, i kada si svojim rukama napravio pticu ili nešto poput ptice od gline, pa bi puhnuo u nju, a ona bi poletjela sa mojim dopuštenjem. Pa si liječio ekmeha. Ekmeh je osoba koja je oslijep, rođena slijepa. Ali ovdje Allah subhanahu wa ta'ala izdvojio dakle, slučajeve uh, koji ne može izliječiti, izliječiti medicina. I zato su namjerno spomenute ovim ajetima. وَلَبْرَسُ gubavac. Dakle, za gubavca u tom vremenu nije postojao lijek. Kaže, sve sa mojim dopuštenjem. I kada si mrtvi, oživljavao sa mojim dopuštenjem. I kada sam Benu Israil spriječio, onog trenutka kada si im došao sa jasnim dokazima, pa su rekli nevjernici od njih, ovo je očita čarolija. Dakle, spomenuli su da je to sihr. Kaže, i kad sam objavio apostolima ili pomagačima da vjeruju u mene i u moje poslanike, rekli su mi vjerujemo, svjedoči da smo mi muslimani. Sve te nimete koje Allah subhanahu wa ta'ala ili blagodati spomenuo Isa alaih sallatu wasalam, a ja sam malo prije rekao da Isa alaih sallatu wasalam nije imao mjesto gdje bi živio, nego je non stop hodao. Dakle, njegov zuhd, njegovo siromaštvo, njegova naimaština je bila dakle, zanemarana totalno, jer on od Dunjaluka nije htio ništa jednom prilikom došao mu je šeitan i blis. I kaže, Isa, Isa, što ležiš na tom kamenu? Stavio je kamen umjesto jastuka. Kaže, što? Kaže, i to je kaj dio dunjalka. Kaže, uzeo Isa kamen, kaže, evo ti taj dio dunjalka, ne treba mi ni ovo. Do te mjere je bio zahid, a opet Allah subhanahu ta'ala kaže, ispomeni blagodati koje sam tebi darovao i tvojoj majici. Koja je to, draga bra braću, blagodat? Upute. Poslanstvo vjerovjesništva. Blago da da nekoga ti pozivaš u Allahom subhanahu ta'ala vjeru. Jer ne da svakom Allah. Ja sam to često puta spomenuo i ovdje na drugim mjestima. Svako dijelo koje uradiš je od teufika od Allahom subhanahu ta'ala uspjeha. Nije svako večeras mogu doći u džamiju. Nije svako mogu doći sjesta od sa vama se družiti. Allah vas je odabru, Allah vas je sabru. Allah anđela Đelešanohu vam se smilovo pa ste došli. Pa ima i ti melec koji dove za vas večeras. Molim, iz Kalesije naš hađija došao onaj, dakle, Allah, nije svakom Allah te Koliko je noćas onih koji su uskraćeni, hodaju, neko će otići u birtiju, ne uzbila, neko će otići u disko, neko će otići, ma neko neće otići nigdje, otići kući, kolešna leć, ni bismila, ne uzbila, ništa. Onaj, ali Allah se smilovao pa vam se Allah smilovao da ćete nekad nekome preniti. Pa e, neko će od vas čuti, neko će od vas nešto naučiti. Dakle, sve su to blagodati. Isa alaihi sallatu salam je uživao tu blagodat. To jeste da budi u službi Allahove džalšanu vjeri da on prenesi riječ istine. Svi ti nimeti i sve te blagodati koje Allah subhanahu wa ta'ala darovao Isa u njegovoj majici, u isto vrijeme bilo su drugi onaj fitna. Jer su ljudi, vidite nešto, teško je pojasniti džahelima, teško je pojasniti nevjernicima da musliman počesto živi od nečega malo. Dakle, ima nešto, nešto sitno u životu. Primjer, dakle, kod nas, hvala Allah, Đelšanu, živi se dobro. U Kalesiji je 2015. godine u kladionicama uplaćeno 10 miliona maraka. Znači, u Kalesiji ima para. <laughs> u Fojnici, jučer je priča jedan efendija, Allah da mu se smiluje, kaže, kod nas u Fojnici na godišnjem nivou se u kladioncama uplati 20 miliona maraka. Budžet moje opštine u kojoj ja živim je 25.000 stanovnika na opštini. 6-7 nas je kubajki tu tog čašiškog dijela, jako sam ja na perifernom dijelu, a se računa taj krug što pješke možeš doći do opštine. A je opština? Ili jaš. Budžet nam je bio prije 10 godina 7 miliona. Sad nam je budžet 13 miliona suficit smo prošle godine imali 3 miliona. Dakle, ostalo nam je 3 miliona. Ne znam šta će sa njega. Pa su daj fasadu na opštinu, daj asfalt tamo gdje nema asfalta, daj radi, jednostavno se nešto radi. I 98. kad sam ja prvi put otišao u Ilijaš i dan, dan, dakle, za 20 godina, puno se naša opština promijenila. A šta hoću da kažem? Dakle, nema niko pravo da kaže ja sam se morao kreditirati, ja sam morao da uzmem, ja sam... Ne. Kad imate 20 miliona da ih istrpate u kladionice, jer 15 miliona ili 10 miliona, ili bola ne bio Marku. Marku. Kaže čovjek, pričam ovaj Efendija, poprim se na, na, na Mimberu, uvijek stakvila miješam Mihra Mimberu, uvijek moram da razmišljam šta ću reći. Poprim se, kaže, na Mimberu i držim hutbu. I kaže, posvetio sam jednu hutbu strogo o kladioncama. Inne al-hamru wal-maisru wal-azlamu wal-ansabu ribsu mi amali šeitani fešitani bu. Kaj govorim ja njima o tome? O širku, o gatanju, o, onaj, o, o kocki. I kad gledam dole u publici, publika je to, kad jedan drugo guraju, imam vadim papirčić, kaže, sad ja kaj čitam, čitaš mu sa usana, čitam mu, kaže, šta on njemu govori, kaže, evo ja sam ga uplatio. <laughs> Čemat li? Onaj, dakle, ljudi oponiraju, smijavaju se sa imamim, smijavaju se sa hutvom, smijavaju se sa vrijednošću onaj džume, ali on hoće da kaže, nek priča šta hoće. Razumijete? Dakle, nema niko pravo da kaže da smo mi u teškoj situaciji. Vjerujte, meni su noćaš prislali dvojica, jedan iz Nineve iz Iraka, drugi iz Maroka. Mi ćemo njima i šalav čas napraviti neku malu sergicu, koliko ko može kod da odvoji 8 marka, 2, 3, 5. Traži se od sam 10 maraka da jedu. Ja ne znam šta će on raditi sa tim parama. Kogod da mi njima spustimo halal him, bilo oni su muhađer. Oni su onaj takozvani Ibn Sebil. Mi smo duži da im pomognemo. Vjerujem da je bilo puno naših muhađer. Ja sam bio muhađer. Došao sam u jedno mjesto nedaleko od kako se dole zove ono u Hrvatskoj, u Hercegovini, pa lješ, kako se zove ono do nešto? Posuši, jel posuši? Došao ja u posušje. Dijete ja, 17 godina. I uđem u gostiteljski objekat, takozvana kafana. Rekao, dobro jutro, ljudi, mogu dobiti čašu vode. Kaže, izađi napolje. A ja židan, umirim. 48 sahati, 48 sahati sam putovo iz Srebrenika do Zagreba. Da mi sam čašu vode. I kažem ovom vozaču, ako igdje vidiš slatku vodu da teče, nije bitno kakva je. Stane da naspijem flašu vode. Hoću umrijeti, nemam šta da jedem. A sad nam u autobusu još 21. Jedan Ana nije imala ni jedne noge, pa su je nosali. I uzmu me, uzme me hrvatska policija, izvede mi iz autobusa, samo meni. Kaže, jedini vojni obveznik. Izveli me. Kaže, idemo sad onaj, kako su on to nazivali, centri za zbrinjavanje. Takozvani, šta? Logori ali USB oni imaju terminologiju, oni znaju da pričaju. Molim te lijepo. I izlazi drugi Hrvat iz autobusa i daje njemu pletaru rakije i pet litara rakije i kaže daj dijete to meni. I drugi me Hrvat uvode u autobus i kaže hajde hvala ti. Kaže hvala tebe da meni rakija. I on se smije. I on nema što ću mu drugu reći. Nego hvala. I sad mu opet mu hvala. Spasio mi je život. Samo Allah zna šta, šta je bilo sa mnom. Znam da su me moje ho, onaj, hođe kolege učila Jasine mislili da sam ubijen u ratu. Zato kažem, nije im lahko, onaj, nakon dersa ćemo koliko uvodi, ko mogu da se sudaši, da im se pomogne. Ali mi živimo blagodatima. Ništa nam ne fali. Imamo pojest, imamo popiti. Allah mi, kad vidim koliko se samo baci hljeba, koliko se baci hrane dnevno, prođeš kroz kontejner da vidiš svega i svačega, stisni se srce. Ima oni naših oni dobri ljudi, oni žena, pokupe i podnesu u hajvanima, bace u rijeke, bace pticama, baci ribama, odnesu u svoju stoci. Dakle, ima neko, vodi brigu o tome. Ali ne mogu da shvatim kako neko može baciti komad hljeba u smeće. Nemoj ga bacati. Pomrvi ga, stavi ga na meravaju, pokisit će, okvas će se, poješće ga nešto. Poješće ga ili mrav, ili će ga pojesti glisa, poješće ga ptica. Ptica. Ali nemoj ga bacati. Ali ok. Isa alaih sallatu wasalam i njegova matica, svim tim blagodati koje Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo, oni su bili fitna i zbog toga je mržnja kod Benu Israila rasla prema njemu i njegovoj majici. Kaže, Allah mu je dao muđize kao i svakom vjerovjesniku, poslaniku. Musa selam je došao u vrijeme gdje je, vla, gdje je vladala ili je bila prošljena vražbina, magija, čarolija. Pa je Allah Đelešanu dao Musi a.s. i Musa selam muđize koje su odgovarale njegovom vremenu i narodu da bi im on mogao dokazati istinu sa kojom je došao, to jeste sa te vratom. Također je Isao selam dao muđize koje je dotada u tom vremenu nije niko mogao da prevaziđe u medicini. Dakle, bila je rasprostranjena medicina, liječenje, pa je Allah subhanu ta'ala dao nekoliko stvari koje niko nije mogao da učini. A između ostalog, najveća i najkrupnija stvar je šta? Oživiti mrtvoga. To niko ne može osim Allaha, tebara ta'ala, pa je Allah Đeršanu dao Isao, ala Isra, to je li fitna to? Je li blagodat za Isaa bilo? Je bilo blagodat? Bila je to blagodat. Ali bila fitna za druge ljude. Jer bila fitna za, za pokoljenje posle njega, 300. godina posle njega kad se sastavljala prva Biblija ili Evanđelje? Bila je fitna. Jer su oni pripisali te muđize njemu kao bo, božanstvenost. Pa dobro, ako vjerujete da je Isa nam bio Bog ili Boži sin, onda šta, ćete, šta ćemo sa Dejjalom kad on ubio onog mladića pa ga oživi? Pa drugi put ga bude htio ubiti neće moći. Ali će ljudi pasti u fitnu. Wallahi, kad god pričam ovim, onaj, čitam ovim stvarima ili o nečem što se dešava u našem društvu i ne vide ljudi opasnosti za toga, zapitam se šta će biti kad dođe Dejjal sa božanstvenim svojstvima, kao što je oživljavanje mrtvih, jer će on oživiti tog momka, kao što je spuštanje kiše što samo Allah subhanahu može, kao što da naredi zemlji da izbaci iz sebe plodove što samo Allah može, šta će onda ljudi, kako će, lako će povjerovati u njega kada danas nas jedaju na koje kakve banalne stvari u našoj, našoj okolini. Pa mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao da <clears throat> ozdravi Ekmeha. Ekmeh sam malo prije rekao rođeni slijepac, dakle nije ga slijepilo, e, e, sustiglo e, bolešću ili nečim drugim, nego je rođen slijep. Ili je Ebrasa, to jeste gubavca, za kojega tada nije bilo lijeka, to je čovjek sav u ranama. Što je više Isa a.s. činio takve stvari i što se više družio sa ljudima i što je više pomagao i liječio, time je sve više privlačio na sebe srđbu Benu Israila, to jeste jevreja. Allah Đelešanohu kaže وَمَكَرُ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Oni su spletke pravili, a i Allah je spletke pripremao. Allah najbolje zna pripremiti spletke. I kada Isa, sin Merijem, reče O Benu Israil, ja sam vam Allahom poslanik da potvrdim ono što je bilo prije mene od te vrata i da vam nagovijestim poslanika koji će doći poslije mene po imenu Ahmed. Kada im je došao sa jasnim dokazima, oni su rekli ovo je očita magija ili čarolija. Dakle, kome Allah subhanahu wa ta'ala ne dadne uputu, nikoga uputiti neće. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ja sam plod dove moga oca Ibrahima i nagovještaj, dakle, Isa alaihi salatu wa salam. Isa a.s. ovom rečencom je nagovijestio prestanak poslanstva i poslanika Beno Israil. I da je on zadnji, on je bio Hatemul Anbija, Isa a.s. je Hatemul Anbija, Beno Israil. Dakle, zadnji poslanik poslan Beno Israil. A onda je nagovijestio dolazak poslanika Muhameda sallallahu alaihi sallam od Izmajlove loze, jer su bili svi iz Isakove loze. Svi poslanici bili iz Isakove, osim Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme iz Ismailove lozi. Njemu su povjerovali svi stanovnici Antakije. Kao što spominju, dakle, historičari i mufesiri, pa im je Allah subhanahu wa ta'ala poslao trojicu poslanika, a među njima je bio Šimeon, Safa, pa su, kaže, povjerovali i ovo, ovo nisu ona trojica izaslanika ili poslanika koji su spomenuti u suri Jasin, a naš brat se iz Maroka zove Jasin. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala, znajući za njihove spletke i njihove prijetnje, on umiruje stanje i sa, odnosno, hoće da ga ona smiri ili da ga obezbijedi, pa kaže إِذْ خَالَ اللَّهُ يَا عِيسَ إِنِّي مُتَوَفِيكَ وَرَافِيُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا Kada Allah reče, o Isa, ja ću te usmrtiti. Mufesir kaže, ova smrt se odnosla na uspavljivanje. Zatim ću te uzdići sebi i očistit ćete od onih koji su znevjerovali. وَجَعِلُوا الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَ A oni koji te budu slijedili, uziću ih iza nevjernika sve do sudnjega dana. O kom se ovdje radi? Koji su ti koji su povjerovali, koji su ga slijedili? Ja sam prošli put govorio da se oni podijelili nakon njegovog uzdignuća ili kako oni kažu uh, njegove smrti. Podijelili se u tri sekte Jakubije, Nasturije i muslimani, to jeste vjernici. Jakubije su tvrdili da je on Bog neuzubila, Nasturije su tvrdili da je on Allahovo dijete, a muslimani su tvrdili da je on samo Allahov rob i njegov poslanik. Od zadnjih stvari koje se dešavale pred kraj njegovog boravka na zemlji jeste gdje Allah subhanahu wa ta'ala spominje pa kaže وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُونَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ Kale teku Allah in kuntum mu'minin. Kada rekoše apostol ili pomagači o Isa, sin Merijemin, i Allah subhanahu wa ta'ala non stop govori ja Isa, sin Merijemin, kao odgovor onima koji su tvrdili da je on Božije dijete. Jer on nije bio Božije, on je bio dijete o svoje majke bez oca. Isto kao što Adem nije imao oca, nije majku, kao što Hava nije imala majku. Da li tvoj gospodar može da nam spusti sofru sa nebesa? Al on reče, bojte se Allaha ako ste vjernici kažu hoćemo da jedemo sa njim, da nam se srca smire. I hoćemo da znamo da se nam istinu rekao i da budemo mi svidoci za ovu sofru. Kaže Isa sin Merjemin, gospodaru, Allahu gospodaru naš, spusti nam sofru sa nebesa da bude bajramom našima prvima i našima potonjima i dokazamo tebe i obskrbi nas, ti si najbolji obskrbitelj. Allah reče, ja ću je spustiti a onda ako bude od vas uz kaznut ću ga kaznom koju nikoga dotad kaznio nisam od svjetova. Naime, Isa alaih sallatu wasalam je naredio njima da poste 30 dana. Koliko on posti danas? Imate hadise o tome? Posti je pogledaj, on post. On post. Ovaj post je bio post kao, kao i naš, uskraćen su bile hrane, hrane i pića, ali post kod danas kršćana je koliko traji? 40 dana on postaje od, od čega? Od mrsa. Ono što je mrsi, mrsi ih meso, mast i tako dalje. Smiju, smiju ribu, smiju, molim, od, jes, smiju ribu, smiju hljeb, od životinskih proizvoda smiju jaja. Kaže, Isa im je naredio 30 dana da postoji, a onda je zamolio Allaha subhanahu wa ta'ala da im odazove se na njihovu molbu, pa je Allah subhanahu wa ta'ala spustio sofru sa nebesa, a oni su, kaže, gledali kako se spušta između dva oblačka, dva oblaka, I svi su gledali. A onda kad se spustila, rekao Isa jedte. Kažu, nećemo jesti dok ne počneš ti. Kaže, vi ste i tražili, vi jedte. Ja nemam potrebu za hranu. Kaže, nećemo jesti sve dok ne budeš sjeo ti prvi. Kaže, pa Isa se okrenuo siromasima u narodu svom od Beno Israil i rekao, jedite. Ibn Kathir, rahmehullah ta'ala, kaže, na toj sofri je bilo sedam riba i sedam kriških hljeba. Drugi mu fesiri kažu bilo je i sirćeta, bilo je i šibka ovoga domaćeg nara i bilo je različitih plodova. Od Allaha je bilo da kaže kuni fekanet. Allaha je bilo da kaže budi i ona se desila. Dakle, pa je Allah subhanahu wa ta'ala počastio Benu Israil. A onda su, kaže, prišli siromasi da jedu, a bogati se ustegli munafici i keafir među njima nisu htjeli. Kaže, pa su siromašni od bolesnika, od onih koji su bili u potrebi, i oni koji su imali bolesti koji nikad se nisu izliječile. Kaže, bilo ih 1300. Pa su se, kaže, svi najeli i kako je ko dolazio, jeo, i odlazio, sa sofre ništa nije taknuto. A kako bi ko otišao, vidjeli bi i oni koji su gledali sa strane nisu htjeli da jedu kako se izliječili od svih bolesti. Kaže, pa se onda približili i bogataši, nisu mogli da odole. Kaže, na kraju ih je pojelo 7000. 7000 ih je pojelo tu večeru i Isa alaihissalatu selam isto kao što je Salih rekao pite jedan dan vodu vi, a drugi dan pite mlijeko da vi. Isto im je tako Isa rekao, jedan dan ona jedete, a drugi dan ostavlja. Dakle, nemojte dirati sofru. Kaže, pa su oni, pa su oni onaj, jeli i siromasi i bogataši, sve dok se nisu griješili, o njegove riječka je rekao, ova se, kaže, sofra spustila sa nebesa sa hljebom i sa mlijekom. Zatim im je naredio da ne varaju, da ne lažu, da ne bi sa sobom nosili ništa kući i da ne bi ostavljali hranu za sutra, da ne ponesu sa sobom za sutra. Kaže pa su i lagali i varali i onda su, kaže, nosili hranu svoje kući pa i Allah subhanahu ta'ala pretvorio u majmune i svinje. Od Ebu Bekra ibn Abdullah i Muzanija se prenosi da su apostoli ili pomagači Isaa tražili ga jednom prilikom, nisu ga našli pa su rekli hajmo prema moru da ga nađemo, tamo možda je na obali mora. Kaže kad su došli do obale mora, vidjeli su ga kako hoda po vodi. Digao ga je val i val ga polako nosi, a on je uzdigao svoju odjeću da je ne pokvasi. A imao je, kaže, nešto do pola nogu, dakle do pola članaka nije imao skroz nogavice, bile mu je odjeća poderana. Kaže, pa su rekli, neko od njih je povikao, hoću li ti doći Allahov vjerovjesničaj? kaže dođi. Kaže dok je stavio vodu, da hvalite nogu na vodu, potonuo je. Kaže Isa alaihissalatu wasalam, gdje mi kaže pokaži svoju ruku, kratka ti je ruka u imanu. To jeste, pokažem svoj udio u imanu, pa kaže kada bi čovjek imao od jekina onoliko koliko je dlačica jedna, svako bi mogao da hoda po vodi. Kada bi bio čovjek ubijeđen u istinu od Allaha, svako, dakle koliko je jedna dlačica, mogao bi da hoda povod. Ovdje spominje puno koji kakvih njegovih besida, njegovih riječi. Ima tu predaje od Kaaba Lahbara, od Izavita i tako dalje. Ja neću citirati, ali najbolje zna vjerodostojnost toga. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala u njegovom kraju kaže U omekeru, u omekeru Allahu, Allahu hajru al makirin. On su spetkarili, Allah je pripremao spetke, Allah najbolje spetke priprema. I kada Allah reče Isao, ja ću te usmrtiti, odnosno spavati, podići te sebi, očist ćete oni koji ne budu vjerovali, a oni koji te budu slijedili, da ću da budu iznad nevjernika sve do sunnjega dana. Zatim, će se, zatim ćete se mene svi vratiti, a onda ću među vama suditi u onome što ste bili vi razilazili. Allah subhanahu wa ta'ala, kao što kaže Odibn Ketir, dakle u značenju, Allah subhanahu wa ta'ala ga je obavijestio da će ga podići na nebesa time što će ga usmrtiti snom. To jest neće mu uzeti dušu, nego će ga samo uspavati. Zašto? Da ga spasi od jevreja i njihovi spletki. Jer su jevreji stalno spletkarili oko toga kako da e, ga optuže kod namjesnika, a zvao se Daud ibn Nura. Kaže, pa su izmišljali priče o njemu, huškali protiv njega i onda su se dogovorili da u petak na večer poslije akšama, to jeste subotnja noć, da opkoli njega i njegove prijatelje i da ga uhvate. Kaže, međutim, Allah subhanahu wa ta'ala ga je uzdigao kroz otvor na krovu kuće, a lik je bačen na jednog od njih. Različite su predaje ko je taj bio. Kaže Isa vesselam Davno neka 2008. kad sam prvi put imao jednu raspravu sa jehovnim svjedocima, Kula stražara je poznata njihova knjiga. I vi znate da jehovni svjedoci promovišu na zemlji šta? Mir, blagostanje, bez rata. Svoje djeci ne daju da se kupi onaj, ništa od oružja, niti sablja, niti pištu, ništa djeci ne daju. Djeca im se igraju sa češljevima. I to su oni mene rekli, ja nisam to znao. Oni mi pričaju, ja prvi put kupim informacije ja njih pitam, dakle, na osnovu ovih hadisa koji su se, onaj, priče koja se odvijala između Isa, ali i Slatu Selama i onaj, apostola, kula stražara, je, kula stražara je dobila ime baš ove noći. U petak najveće posle Akšama kula stražara se uformila. Kula stražara je sačnjavala njih 12 apostola u nekim predajama 18 apostola. Njih 12 apostola su treba da čuvaju stražu i kaže Isa alaihissalatu wasalam zovno ih sebi. I on njima kaže, sad ću vas nahraniti i napiti. I on ih napita i napoji ih. Dakle, on su morali spuštene ruke držati. Kada su završili sa tim, oproh im je ruke. Oproh im je noge. I kaže, on su povukli svoje noge, kaže on njima, ko mi se usprostavi, ko mi se usprotivi, ni od mene. Kaže, pa su se opustili. Pa im je pravo noge. I onda njima kaže, večeras će neki od vas se mene odreći po tri puta. Neki će me prodati za nešto malo dinara. Kaže, kad su jevreji provalili u njegovu kuću, Allah Đelešanuhu je Isa izvukao, a dao je lik jednom od tih momaka među njima. U Fesiri kažu da kada je Isa rekao da će se desiti večera to što će se desiti, kaže Isa njima pripremite se za ovu noć. Ko može neka uzme sablju, ako može nož. Ja pitam njih, kako je Isa postao na borbu, jer znao da će Benu Israela, će jevreji doći, znao da će doći onaj e, namjesnik ove vojske, kako je njih postao? Ma nije, kaže, to, to, a ima u Bibliji stoji. Nije, kaže, nije to tako bilo zamišljeno. Eto, reko, vi znate, vi ste bili sa njima. Vi znate kakav je bio njihov nijet. Kaže Isa, alaih sallatu večeras ću biti, kaže, od vas prodat i od vas izdan. Ko hoće da uzme moj lik? Kaže, pa ustavi najmlađi među njima. Kaže, sjedi. Kaže Isa alaih sato selam, večera ću biti izdan i prodan, ko će uzeti moj lik? Pa je ovaj momak ustao drugi put, pa treći put, kaže Isa, ti ćeš biti on. Kaže, kad su ušli, zatekli su toga momka i mislili su da je on Isa, rekli su, on, to je Isa, pa su ga uzeli, odveli, njega su razapili na, kr, na krst ili na križ. Druga predaje kaže da je Allah Đelešanuhu dao svima iste naličije. Dakle, svi su po, ona poprije naličije Isa alaih sato, svi apostoli. I kada su ušli, dakle, namjesnici i jevreji, unutra vladara namjesnici i jevreji, nisu znali koji je Isa, svi su isti. Kaže, jesi ti Isa? Kaže, nisam, ja nemam ništa sa njim. Jesi ti njegov druga? Nisam, ja Dakle, svi su se odrcali Isa, nije htio niko da, da prihvati. Kaže, pa je onda, jest, pa onda jedan od njih, dakle, koji je bio najsličniji Isau, rekao su, ovo je, kaže, Isa. U nekim predama stoji da je to bio juda aristokratski. Nakon toga, što su ga odveli, dakle, ovoga njemu na, onaj nalik i razapeli ga, Isa je odveden i sad im je Isa završio na zemlji. Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَيَدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى دُوِهِمْ فَأَصْبَهُ ظَاهِرِينَ Pa smo one koji su vjerovali, potpomogli protiv njihovih neprijatelja, onda su oni na kraju bili pobjednici. Ibn Abbas kaže, Isa je ostavio, ostavio šema ona da ga jevreji, odnosno, a jevreji su ubili judu aristokratskoga. U drugoj predaj stoji da je Galot ili također po imenu Golijat njihova vremena došao na vrata i Isa tražeći ga, a onda je ušao unutra sam, pa je Allah subhanahu ta'o dao njemu naličje, pa su Golijata razapeli. Sve ove predaje, kaže Ibn Kathir, dolaze različiti izvora od, dakle, onaj, iz knjiga Ehl Kitavija, Allah zna za njihovu vjerodostojnost. Hasan al-Basri kaže, Isa a.s. kada je uzimut na nebesa imao je 34 godine, a u nekim predajama stoji da je imao 33 godine. U hadisu stoji da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Stanovnici dženeta će ući u dženet mladi mered mereden, to jeste bez brade, bez dlaka, tek će im, kaže, brada biti pripremljena da nikne, a nići neće. Imaće surmu oko očiju, imaće 33 godine, onako kako je imao Isa na dan kada je uzdignut prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ibn Ishak ibn, odnosno Ishak ibn Bishr kaže, prenosi od Mujahide ibn Jubeira, da kada su jevreji razapeli toga čovjeka koji je već bio razapet, za kojeg smatrali da su ona, da je Isa a.s. kršćani su nakon toga se razišli u rašte stranke. Sve do vremena dok nije došao vladar, namjestnik, takozvani Konstantin koji je sagradio Konstantin grad, a bio je Konstantin sin Kostana. Međutim, među svima tima koji su ostali za Isa, spominje se Jahja sin Zekerijahu. Kaže Ibn Ketir, <coughs> priče uh, kršćana se ne uklapaju niti njihov izvora. Prvo zato što Jahja, sin Merjemin, je znao za istinu. Ne bi dozvolio da Isa bude razapet i da bude obožavan na krstu, zato što Isa ma asum, to jeste bezgrišan, i Jahja je također bezgrišan. Druga stvar, Rimljani nisu ušli u Mesihovu ili Mesinu vjeru osim 300 godina nakon njegove smrti. Treća stvar, Kada su jevreji razapeli ovoga čovjeka, oborili su kasnije taj krst i na mjesto tog krsta i njegovog leša bacali su smeće. Kada je došla Helena, mati od Konstantina, očistila je ovo mjesto, našli su tu krst, taj su krst okitili zlatom, dragim kamenjem i svašta nešta i onda su ga počeli obožavati. Tada. 300. godina nakon smrti Isa alaih sallatu sallam, odnosno uzdignuća njegovog, smrti ovoga koji je bio razapit. Kaže, pa je očistila to mjesto i tu je sagradila crkvu. Ta se crkva zove Kenisetul Kumame ili Kenisetul Qiyame. Crkva smetljišta ili crkva uzdignuća, dakle odanda gdje se Isa uzdigao. A u stvari, Isa alaih sallatu sallam je uzdignut svoje kuće i nema, vijesti sa, nema veze sa ovim mjestom ona je uzela to smeće, na redla, dakle Helena je naredila da se to smeće pokupi i da se baci na kamen kubetu sahrana što vidi ta sada na tamo e, plava ona građevina sa onim zlatom kupolom. Unutra je to zove kubetu sahre. I rekla je da se baci smeće na to mjesto. Kada je Omer došao u Betul Mahdis, očistio je dakle, taj kamen, pitao je Kabul Ahbara gdje ću klanjati, kaže, svi su poslanici klanjali, dakle, ovo je kamen, ovo je Kaba, kaže, svi su poslanici klanjali ovdje. I to je bilo tačno. Svi su poslanici klanjali prema ovome kamenu od Ibrahima sve do Muhameda sallallahu alaihi sallam, pa i Muhammed sallallahu alaihi sallam 17-17 mjeseci nakon hidže. Pa je onda došla promjena kibli. Kad se kibla okrenula prema, je, prema Meki. Kaže, pa je Omer radi anhu prošao s druge strane i kaže, poželio se jevrej, jevrejstva sin jevrejki. On kaže, Kabul Ahbaru pa je prošao s druge strane, okrenuo se prema kibli i klanjao prema kibli, a kamen ostavio iza leđa. Omer radi Alanhu, varda, ali očistio od smeća koji su bacali kršćani prije toga. O svojstvima Isa, ali to s nami smo govorili, kad smo govorili o preznacima sudnjega dana, ja ću spomenuti samo jedan hadis, onaj, e, zbog emaneta naučnog i zbog toga što obrađujemo ovu knjigu. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, mal mesih ibn Merem ila rasulun kad harat min qablihi rusul, wa umuhu sidiqa. Mesija sin Merjemin je bio poslanik, a i pred njim su bili drugi poslanici. Njegova majka je bila istina ljubiva. Također, Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam kada govori o Isao alaihi sallatu kaže vidio sam Isa kao čovjek od Šanue, dakle od pripadnika plemena Šanue, e, predjela Šanue. Kaže široku plećima crvenoput kao da je izašao iz hamama, iz kupatila kosa mu je bila puna uh, prelijevala se, talasala se od, od vode, ali jedna kapljica mu među plečke nije pala. Dakle, bila mu je kosa poput namazana kao uljem. I vidio sam, kaže Ibrahima, ja sam najsličniji od djece i njegove i njemu. Dakle, ja sam najsličniji Ibrahimu, ale i salatu, wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَبَيْنُ لِلَّذِينَ كَفِرُوا مِنْ مَشَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ Nakon toga se razišle stranke među njima, teško onima koji su nevjerovali ili koji ne vjeruju od događaja velikoga dana. To jeste sudnjega dana. Ovdje ponovo Ibn Kathir spominje pa kaže nisu ostavili ništa u svojoj vjeri, a da je nisu izmijenili i da nisu manili, da nisu oni napisali što je njima pasalo. I to sve se desilo 300. godina nakon Isa alaihi salatu wasalam. A onda su imali velike kongrese u crkvi gdje se sakupili svi parosi, svi monasi, čak i njihove dakle, glavešine, a bilo ih je četvorca e, monaha glavnih koji su predvodili ostali i onda su se razišli u različite sekte. Pa su pred Konstantinom donijeli odluku da njihova zvančna vjera bude vjerovanje u to da je Isa Bog ili Sin Boži. A onda se tada okrenuli prema ostacima muslimana i pobili su ih i nije se znalo za jednog muslimana sve do, do, nije došao Muhammed sallallahu alaihi sallam. To jeste 300. godina nakon njih nije niko obožao Allaha u Tevhidu osim nekolicine malo koji se spominju u Sira. Mi ćemo nekad inša Allah kasnije spominjati. Wa sallallahu ala sallam wa nabina Muhammed wa ala Muhammed. Muhammed. وجزاكم الله خير الجزاء الله مداوسك ودبرك كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصف تأتي